أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nakon zahvali Allahu i salavata i pročitani ajeta, braćo moja i sestre, drago mi je što sam ovdje večera sa vama, mada možda ne izgledam svježo, tako vidno sam umoran, nešto mi je u zadnje vrijeme draže radit, ne pričat. Ali eto, Nadam se da, da vas neću uspavati, ja sam inače dobro grlat, imam jednu profesionalnu deformaciju, ne tako, ne znam tiho pričat, dala oprosti, bio sam muzičar jedno 18 godina i to mi je ostalo i veoma teško je ovaj, meni da tiho pričam. Ali to sad u današnje vremeno više dođe dobro nego loše, jel? Pa mi je drago što sam sa vama ovdje večeras Drago mi što vas ima u ovoliko velikom broju ovdje u Zenici, u, ne u, u stvari stranjani ovdje. Stranjani stranci u stranjanima, tako. Da Allah podari bereketa, e, da vas Allah učusti i da dane bereketa u ovim njegovim kućama koje se grade i pravile se radi njegova zadovoljstva. Tako. Pa je zaista lijepo ovdje večeras biti s vama. Ja ću govoriti o jednoj temi koja se E, tiče svakog nas po na osobu. Je tako? I najbolje je govoriti, vjerujte mi, e, u vremenima koja jesu iza nas i ispred nas, najbolje je da popravljamo sebe. Tako? Zašto? Zato od toliko turbulentnih događaja u kojima živimo, zaboravimo na sebe i onda, je tako, desi se da zakačimo druge i samo mislimo o drugom i drugoj. Je tako? Međutim, najbolje zamislimo o sebi, a jedan hadis poslanika ali sallatu wasalam, koji je mu tefeku na lehi, o njemu ćemo večeras malo progovoriti, ili bolje rečeno, dijelu toga ajeta, u kome poslanik Islama, nakon što objašnjava kako Allah stvara čovjeka, pa mu i propiše na, na faku, kaže da će biti ljudi koji će raditi dijela džemetlija, pa će, kaže, biti samo lakat do dženeta i Allah će ga baciti u vatru, braću. Ponavljam hadis. Znači, bit će ljudi koji će raditi djela dženetlija, pa samo lakat do dženeta i Allah ga baca u vatru. Ovo je Allahu mekr. Ovo je, braćo moja, kažu islamski učenjaci, Allahova zamka. Ojem kurune, ojem kurula. Dobro me slušajte. Ovaj ajet nije samo o nevjernicima. Allah njima pravi zamke. I ovaj mekr koji se spomnije ovdje u ajetu, braćo moja i sestre, jeste Allahova spletka, tako? Ali Allahova spletka nije ko spletka svi u nas. Nevjernika i umeta velikih grešnika. Njegova spletka, njegov mekr, je apsolutna pravda da te zaustavi onda kad ti misliš da si na vrhuncu svoje zablude, svog nefsa, svoje strasti, je tako? Zašto ovo govorimo? Kako to da bude čovjek radit će djela džemetlija ide u džehennem? Ili, ide, ili bit će kažen? Je tako? Ona, mi trebamo sad na čuljtuši. O nama se radi. O tako? Mi smo na putu prema džennetu. Inšala, da Allah popravi naše stanje. O tako? Znači, ovdje se radi o čovjeku koji je bio tik do dženneta. I onda je taj Allahov mekr, Allahova spletka zaustavila ga. Zaustavila ono što je on radio, tako? Zašto mu se to desilo? Pa, braćo moja, u očima ljudi ovaj čovjek je radio dijela koja ga vode u džennet. Međutim, zaboravio je da postoji, jel tako, nećemo reći postoji, nego zaboravio je da Allah sve zna. Da Allah te bareke u tala stvorio ga prije nego, uh, stvorio ga u stvari u levhi mahfuzu naredio tako sve šta će se desiti. Su njegovu obskrbi i na faku i risk i onda takav Allahov rob pokušao šta? Da se malo igra. Kao da dobije na vremenu, jel? Zato su ashabi, braćo moja, kada se spomenje i najmanji greh, padali u nesvijest. Jer su oni ovog mekra bili svjesni. Svjesni su da su živi još. I svjesni su bili da taj život na Dunjaluku, a ne znaju u čemu se radi, može donijeti sa sobom ukoliko budu imali kod sebe primje su nečega što može pokvariti njihove vade da u džehennem. Kad kažem džehennem, ne mora biti vječno da čovjek izađe iz vjere, ne. Da uradi nešto što ga može koštati od velikih grijeha. Džehennemske vatre. Šta je se desilo čovjeku koji je bio laka do džemeta pa ga bacilo u džehennem? Mahana koju je imao kod sebe, je, braćo moja, prevladala je i ono što je on sakrio, krio kod sebe, svo vrijeme. da tako? A Allah jedini znao zato što je u njegovim prsima, je tako? Dočekalo ga je na vratima džerneta. Kaže Allah te bareke kada govori o Iblisu, Kada kaže kale inni alemu ma la ta'lemun. Ja znam ono što vi ne znate. Je tako? Iblis šta je uradio? Kada, je, kada mu je bilo naređeno da uradi seždu pokornosti Ademu ali se to sva, je tako? Da uradi oni meleci seždu Iblis se šta? Uzoholio. Pa Allah te bareke u tala dočekao je blisa svojim mekrom. Je tako? Svojom pravednom zamkom. Iblis je mislio da će taj kibur proći kod Allaha. Mislio je da će se moći provući tom svojom pogrešnom analogijom. Prigovorom Allahu. Na ono što je Allah naredio da radi. A on se uzoholio. Pa ga je dočekao Allahov mekr. Šta? Allahova zamka. Kale i ni alemu ma la talemun. Kaže uzvišeni, ja znam ono što vi ne znate. To jest, znam ono što grudi kriju i što prsa hoće. Šta bi htjela? Kaže Allah, ja znam. A vi ne znate. Ovoga su, braćo moja, bili svjesni Allah, sahabi Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Koga god od nas ovdje da pitaš, Znali gdje mu je mjesto, ne znamo. Gledajte kako uzvišeni on nama sve zna. Stvorio nas. Naredio peru da on nama sve zapiše. I zna da li sam ja u džennetu ili sam u džennemu. Ja ne znam. Zar je onda moguće da ja onome koji sve zna spletkari? Zar je onda moguće da ja krijem nešto kod sebe, a on sve zna? Kako ću se sakriti? Koja me zemlja može sakriti od njega? Sa mojim grijesima, sa mojim postupcima, sa mojim kiborom, kada bih ga ja krio od vas da ga niko ne vidi, Allah će svojom spletkom, svojim pravednim mekrom mene zaustaviti. I bit ću obilježen kao lažov, kao novotar, kao fasik, kao ovaj, kao onaj. Neću se moći provući. Kod vas možda. Je tako? Ali kod Allaha? Nikako. Abdullah ibn Ubej ibn Selu. Munafik. Je radio dijela. Gledali su ga ljudi. Je tako? Obavio bi neka namaz. Bradu je nosio. Kada ulazi poslanik Islama u mešćidu, On se ono naštima. Ko ovi naši parlamentarci? Evo, kaže, ide zlatko. Uživanje mu bilo kratko. Hm, jel da? Pa pogledajte, braća moja. Pogledajte svoja djela. Pogledajte gdje su vam djela u odnosu spravo onog što hoćete. Ako imate kod sebe nešto, što vas može koštati. Nemojte to vući sa sobom. Tražite od onoga koji sve zna oprost. Zaustavite se. Naučite povlačiti ručnu. Jer može biti kasno. Allah subhanahu wa ta'ala je ovom munafiku Kada su svi pomislili da je stvar taman i gotova, i poslanik Islama diže ruke da mu kanja dženazu, stiže Allahov mekr, stani! Nemoj nikom od njih koji umre kao nevjernik dženazu klanjati. Adullah je preselio. Umro je. I mislio je da je prošla njegova, tako? Još nije ušao u zemlju, Allah te bareke od tala obznanjuje da je on šta? Munafik. Da je umro kao takav i da nije mogao šta? Sakrit svoj šta? Ni? Ni Nifak. Nije ga mogao sakrit. Abdullah je umro i mislio da je sredio stvar. Mislio je da je uspio, tako? Jel uspio, braćo? Nije. S druge pak strane, faraon isto tako nije uspio. Dočekala ga je Allahova spletka. Pravedna. Apsolutno pravedna. Sad faraonu vjeruješ, ma nemoj. Sad ćeš umret od gutljaja vode. Slane, more, umri. Ti koji si za sebe tvrdio da si Bog. Evo ti finđan vode i umri. Vjerovo, ne vjerovo. Je tako? Pa gledajte kako su ljudi završavali da je Allahova spletka i njegovo apsolutno znanje savršeno govori jedna kuranska sura. Mala sura. Allah najbolje zna, Allah je ostao iz mudrosti da je svako zna na pamet. Tebe tjeda, ebi laha biu o teb. Tako. Kad je poslanik, ali salatu wasalam, pozvao Ebu Leheba, sada govorimo o savršenom znanju gospodara nebesa i zemlje. Što je vezano za ovo? da ti kad hoćeš ne možeš se provući. Zato što on sve zna i kad blefiraš ne možeš. Ne možeš ništa. Dokaz. Najjači dokaz. Ili jedan od način. Kada je poslanik Islama pozivao Kureševiće, hođite, primite Islam. Pa počeo objašnjavati šta je rekao Ebu Leheb. Zašto nas zato zvao propao ti ostatak da dana Allah objavio, ajde, neka propadne Ebu Leheb. Ti će i propao je, kaže Allah. Gledajte ovo. Ajti su objavljeni i Ebu Leheb zna da je objavljeno u njemu. Hamma letel hatabi, njegova žena, koja šta, kako se ovo prevodi? Spletkari, rovari, zavađa, ogovara, nema šta nije radila. A kad je pitanje ogovaranja, ja mislim da od nas ovde ne može niko ustati red, ja sam čist. A veliki grije veliki gre. Pa Ebu Leheb znao da su ajeti objavljene u njemu. I gledajte, braćo, ovo je Allahovo apsolutno znanje. Ebu Leheb je mogao u jednom momentu da zbuni svu davu i poslanika da kaže, a, nije to istina. Sad ću ja učinit, jedno, evo sad ću klanjat saba. Sad ću klanjat pet vakat namaza. Sve ću vas zbunit. Vidiš da tvoj gospodar ne govori istinu. Jel mogu? Jesu. Ali nije, braćo moja. Zašto nije? Zato što Allah objavljuje ajete i on sve zna o nama. Ebu Leheb je određen da ide u džehennem i on nikad neće učiniti seždu. Makar se pravio kao munafik. Ne može ni tako. Jeste razumili Nije mogo nikako. Njemu je, a gledajte Allahovog apsolutnog znanja, iskušao Ebu Leheba. Ja sam naredio da propaneš i zapisao lahi mahfud da si propao. I ti si u džahennemu. Hajde sad ustani, obavi seždu ako možeš. Pet vakat namaza. Allah ga neće spreći, ne bi ga sprečio. Međutim, sprečila ga je njegova zavruda Allahova spletka. Onome što Allah zna, a vi ne znate. To jest, a mi ne znamo. Allah zna da on to neće. Nikad uradi. I dok hoda zemaljskom kuglom, on je nevjernik. Nuhov narod, Allah zna, zna, apsolutno znanje njegovo. Sam narod neće vjerovat. O, Nuhu, čak, on nije tvoje čeljade, nemoj ga zvat. Ja znam ono što vi ne znate. Moja zamka je njih stigla. Zbog onoga što su krili svojim prsima. Ili ne budu ukrili svojedno. Je tako? Kaže uzvišeni, Efe aminu meker Allah. Kaže, zar oni mogu biti sigurni od Allahove? Šta, splet? Spletke. Kada spominjemo spletku, ne tako, mi ne kažemo, ne uzubila, da su Allah, da je Allah, ne uzubila spletkaroš, nemojte to da bi rekli. Jer mi morali paliti bojler. I morali bi se kupati, tako sifat. Ne, to nije Allahovo ime, nego Allah je taj koji zaustavlja spletkaroše zaustavlja zulumčare. Sve će ih zaustaviti. Kako i ne bi kad je sve stvorio. I nas i naše neprijatelje. Jedino mi i sebe u svim svojim ibadetima, makar bili najveličanstveniji, zaustavimo svojim grešima. Pa nas stigne Allahov nekr, ma gdje da se nalazili. Zbog koga? Zbog nas sami. Jer smo sigurni od njegove kazne. Evo me, ponašam se kao dje, netlija. Nemojte ovo, braću, raditi. Nemojte, sestre moje, ovo raditi. Nemojte se ovim igrati. Vi ne znate gdje vam je mjesto. Nije zapisano. Nemojte se diđit i badetom. Nemojte se uzdizati zato što ste Allahovi robovi. Jer vi ste robovi. Allahovi. A on uzdiže i ponižava koga hoće. Nemojte se nadimati. Što bi naše nane rekle, nemoj se puhat. Kaj nisam balon da se puše. Jel ćeš puknut? Je tako? Nemojte omalovažava druge. Vi ste u malo većem i badetu, oni u manje. I ti se dižeš svojim nad njegovim. Ti si već kažnjen. Ti si već kažnjen. Jedna od načina, od, od onih ljudi koje ćemo ovdje spomenuti. Ti si već pao u zamku i ne primijetiš. Ovo je najgori oblik kažnjavanja od strane Allaha te barketala. Jer Allah kaže, efeminu meker Allah, zar oni mogu biti sigurni da Allahove kazne? Pa kaže, slušajte dobro, Fela ya'manu makr Allah illa al-qawm al-khasirun. Allahove zamke. To jest ovoga. Ne boji se samo onaj narod kome je propast sigurna. Ha? Šta kaže uzvišeni? Zar, ste može, zar možete biti sigurni? Ima li iko ovdje da je siguran da ga Allah neće zaustaviti? Laka do dženeta i batiti džehennem. Ima li iko da može ustati? Red, ja sam siguran. Ako ustane, on nije normalan. On je lud. Ne zna šta govori. Jer Allah kaže, ako je siguran, to je onda narod, onaj kome baš šta, kazna predstoji. Zato, braćo moje sestre, ovaj ajet se odnosi na velike grešnike i na nevjernike. Pa kažem i na velike grešnike, znači zumeta. Jer kod nas se često stiče dojam, kršćani su u vatri, židovi su u vatri, jesu, Tu nema sumnje. A šta je sa nama? Hoće li biti iz umeta ljudi koji idu u džehennem, braćo? Hoće li biti? Hoće. Kaže Rasul Ali Sratu Vaselam, moj će se umet. Podijel. Svi će u džehennem osim jedne. To ona na čemu sam ja i moja sabi. Da li se ikad od njih, iko, hvalio svojim ibadetima. Ili bi krio iz straha da ga ne stigne Allahova kazna, to jest zamka Allahov mekr. Zašto? Robe, ja sam te uputio. Meni zahvaljuju što sam te uputio. A nemoj čekat da ti se ljudi pohvale tebe. Ne, meni zahvali. Elhamdulillahi rabbil alemin tebe Allaha gospodara svjetova hvalimo i veličamo maliki je umidin vladara dana sudnjeg evo evo argumenta i dokaza za straha odma. vladara dana sudnjeg onome koji će na sudnjem danu reći a jadni su jedna je ova kategorija jer će biti dosta oni pa će mu reći radi koga si ti pozivo ljude. Radi koga si učio moj govor na pamet? Reći će radi tebe Allah, kaj lažeš? Lažeš, ja znam o tebi sve. Pustio sam te da tako umriš. I mislio si da si siguran. Mislio si da si mene prevario. Ja te evo oživih ponovo. Govori. U džahennem. Drugi i treći. Tri kategorije. Ulema, recimo, daje čovjek koji najviše daje i bora sa Allahom put. Gledaj gdje ove stigo Allahom mekr. Gledaj gdje je stigo. Završili na dunjalku. U našim očima to. A kod Allaha zato nemojte braća. Od osobina ili sunnata vol džemata jeste da kriju svoja dobra djela da pokušavaju sakrit svoja djela i svoje namjere. Kome? Allahu. Zato što je kod njih probuđen strah da neće onaj brat reći maš Allah, vidi ga što lepo govori. Ja samo dignem malo prsa i gotovo. Sve što sam rekao, džabati. Jer sve što mi lepo pohvali čovjek. Tako ja govorim u sebi. Nemojte blefirati, braćo moje sestre. Ovo je, a kad se protiv ovog boriš, to je dobro. Ali ako te neko pohvali za nešto, pa ti ono, znaš, pa ja, ja, ja, vidiš da je on pogodio, jeste to kod mene. Ovo je propast. Zato nemoj ja bibi. Ima nekad, kad je dozvoljeno, tako? Ali sad govorim, o krijenju naših ibadeta. To jest straha da ta naša djela ne budu radi nekog drugog. To jest straha da nas neće stignuti Allahova, Allahova zamka. Braćo moja, što se tiče Allahovi robova, da tako, i odabranika, i straha od Allahovog mekra, on mora biti s pravom. Je tako? Sasvim je razumljivo da nas mora biti strah. Hoće li nam Allah prim djela ili neće? Hoće li nas stign njegova zamka ili ne? To je sasvim razumljivo, braćo moja. Ako nemate ovo kod sebe, brzo radite na tome. Jer je u vaš jehlas došlo nešto drugo. Ovo govorim, braćo, kada radimo stvari koje nam je Allah naredio, Ak da ne govorim ja o demokratiji. Halo, ma to me ne interesuje uopšte. Ja govorim o stvarima koje Allah naredio. On na te stvari, ako bude kakve primjese, dočekuje sa svojom zamkom i spletkom. A onaj ZDA, PBS, oprasi što to me ne interesuje uopšte. Oni su davno pali u zamku izmišljanje i badete da se dođe do Allaha, još, još gori. O tome uopšte ne raspravljam. O tome se ovdje uopšte ne govori. Nego govorimo o nama. I onim ljudima koji izvršavaju ono što Allah naredio. I opet i strah da im to Allah neće primiti. Najjačiji dokaz straha od mekra jesu Ibrahim alejselatu vesselam i njegov sin. Je tako? Poznato je da je to bilo najveće iskušenje u istoriji čovječanstva. Kada je Ibrahim morao zakonje svoje dijete. Pa je rekao, o sinčiću moj, usnu sam vidio da treba da te koljem. Šta kaže dječa koji je odgojen? Kaj babo, uradi kako ti je naređeno. Vidjet ćeš inša Allah da ću saburati. Ne pita sin, babo, a joj babo, kako ćeš mene, da, to je san, možda si ti, idi nekome ti to protefsiri. Dodatni pitanja, i ovaj vraća moja osobina novotara, kada imaš jasnu stvar, i onda on pita, a što to, a kako to, a kroz šta je to, a dje, kakve je boje, hajdi bježi bolanta, hajdi bišta, nemoj me muči živio. Ova vjera je prelijepa, laka i jasna. Ona ide samo pravim putem, ono što je Allah naredio radi, što je zabranio, nemoj, kloni se što ne mereš više i nemoj se petlja džaba. Beduin koji je pitao poslanika ali sad u islam, u deset minuta dave. Kaj Allah poslaniće, jesi ti poslanika, jesam, objasni mi šta je islam. To, to, to, to i to. Te stvari, jel to? Kaže, jest. Ja ništa neću ni dodat ni oduzim. Okreni se i ode, deset minuta. Kaže poslanik sa u jednoj predaji, Kaže, ako bude iskren ono što je rekao njemu je džene. A šta je rekao Bedim? Neću ništa dodat ni? Ni oduze. Odma kaže, u drugoj predaj kaže, ko će da vidi stavnika džene tajnoga. Tako. Pa Ibrahim, ali sada tvoj sram, njegov sin, ova iskušenja prođoš, jel tako? Kada je babo stavio nož, učenja se kažu, direkt na njegovo grlo. A mali dječac se kaže, babo, ja ću krenut dol, Da me ne gledaš, kaže, očima face to face. Jer kaže, možete samilost obuhvatiti očinska, pa ćeš prestati. Okreni se dol i nož neće. Ko što vatra neće da prži. Ova dvojica, Allahov prijatelj Ismail, prave kiabu, braćo moja, Allahovu kuću. Allah je naredio da pravi. I kad su završili, šta kažu? Napiši ovdje Ibrahim. Napiši stepenice, Ismail uradio. Viš kako je sve crsto tako? Ljudi znaju. Rabbena te kabel mina, kaže Ismail amin. Gospodaru naš, te kabel mina, primi ovo od nas dvojice. Primi ovo od nas, Allahov prijatelj, braćo. Čenet zagarantovan. On im, on im strada mu Allah možda Da ne bi bilo kakve primjese u kjavu pravio. Ibrahim ali se latu veselam i njegov sin prošli najveće iskušenje i opet i strah da možda Allah neće primiti. Allahu naš kaže primi ovo od nas. Pisalo ne pisalo džabaj. Allah ostavio spomin. Ibrahim, pravio. Tako? <laughs> Zato, braćo moje sestre, radite da kod Allaha ostane spomen o vama. Uspjeli ste. Probudite kod sebe osjećaj da on sve vidi, da Allah sve zna, da sve čuje, da sve može, da njemu ne može niko ništa, da je on mudri, da je sveznajući, milostivi, najmilostniji, vladar dana, dana sudnjega. tako? zakonodavac, el mulk, kod njega je sva vlast, el razak, da je on taj koji sve obskrbljuje. Ovo kod tebe, ova spoznaja njegovi imena i uzvišeni, savršeni svoj stava, će probudit kod tebe takvu ljepotu osjećaja, da si blizak njemu, da ti više niko ne treba. Šta će ti ko? Elej se Allahovi kafi nabdeh. Allah se pita u obliku čuđenja. A zar Allah nije dovoljan robu svome? <laughs> Jes? Dovoljan je nama Allah. I ne samo to. I divan je on zaštitnik i pomagač. Koji ne ostavlja na cjedilu. Koji pomaže sigurno. Koji štiti. Ali ako se ne pripreći njegova zamka. To jest udio našeg ne? Nefsa. ako se priprijeći nekakva zamka, to je znak da smo negdje u programu zakazali. Da smo nešto, jel da se ifo, zabrljali. Da nešto nije u redu. Treba popravljati sklopove. Ako nešto neštima, neštimaš ti. Islam štima, do tebe je. Pa u pogledu ovoga, braćo moja, Četiri su vrste ljudi. Slušajte me sad, dobro, u pogledu Allahovog mekra, njegove spletke. Prva vrsta ljudi i ono čega se plaše vjernici u vezi sa Allahovom spletkom jeste da im on ne odloži kaznu za prijestupe koje su radili. Pa se time zanesu. Čime? Svojim grijesima. I nastave tako. tako. A onda i Allah te barak nakon izvjesnog vremena da šta? Kazni. Zanese se čovjek, tako. Jer grijeh je da se diči sam sebi. Je tako? I to opasan. I ti se zaneseš i onda te Allah da kazni. Ovo dobro pamtite. Često čovjeka stigne pa kaže pamti dobro. Šta me ovo kaže odjednom, nemoj kukati. Nemoj kukat. Šta god da te snađe, opet se Allahu vrati. Zašto? Allah je pravedan, o tako? U levih je mahfuz je zapisao svoju, apsolutnu naredio peru, pravednost. Je tako, braćo? Od, pričajte sa mnom. Je tako da je pravedan? Hoću da vas uključim. Pravedan je. Sve što je naredio peru da zapiše je od njegove šta? Pra? Pravde! Pravde! Pa sve što se desi je njegova šta apsolutna pra? Pravda. I kad nešto zaškripi, ko je kriv? Mi sami sebi. Kad smo sami došli u bitke, pa i stiglo, što kaže uzvišeni, ovo je zbog onog što ste prije uradili. Oho. Na hunenu sabi se malo ko, jel? Ko evo nas, vidi koji smo sad. Šta im se desi? Mekr, je li tako? Zamka Allahova, e, to je zato što ste... I onda Allah objašnjava. I kad vas je zanelo mnoštvo, pa na uhudu poletiše, oho, vidi roblja, evo robinja, runkinja, je li? Evo mesa, evo svega. Pa, pa šta bi? Opet ti siže Allahov, šta me? Mekr. Kad god su se ogrušili ono Allahove naredbe ili zabrane, stigne i a gledaj gdje je stiglo ashave gledajte braćo moja ni oni nisu bili sigurni od Allahove šta za iako su asha ashabi a ja i ti a oni radjela vanhum radvan Allah njima zadovoljan i oni njime a šta ćemo ja i ti Nema više objave, gotovo je, objava je I sve što se desi, samo se mijenjaju ljudi. Likovi, ili tako? A sve isto. Ha? I Allah čeka koju će pobjedonosnu generaciju pomoć. Do nas je Allahom se kune. Druga grupa, ona čega se treba bojati, jeste zanesenost i zaborav na Allaha. Pa pogledajte šta se desi. Kad se mi zanesemo i zaboravimo na Allah u određenom momentu, Allah nas onda zapostavi. I onda nas napusti. Se kaže uzvišeni, u najtežim momentima, ja li zina amin, o vjernici, kad se s kakvom četom sukobite, budite hrabri. I mnogo Allaha spominjite. Ha? Spominjite Allaha. Nemojte sebi pripisivati ništa. Zlo sebi, vi ste krivi, ja sam pravedan. A što je dobro, to od mene, ja sam pomogu. Radi onoga što ste uradili. Od hajra. Ali mene spominjite. Mene veličajte, nemojte sebe. Mene. Lealekum tuflihum. Da li ste postigli? Što hoćete? Pa ako hoće da postigne ono što hoće, koga će veličati? Koga će isticati? Onoga koji mu je pomogao da to radi. Onoga koji ga je uputio na to. A ne da se zanese zaboraviš na Allah pa te on zapostavi. I onda te prepusti kad ti najviše treba. Zato što je šta pra? Pravedan. Zbog onoga što ljudi rade pojavio se mete žina i na kopnu i na moru što ljudi rade zemlji, može. Što ljudi rade, tako. Treća stvar koju se trebamo bojati, braćo i sestre, jeste, ovo je, kako idemo, treća i četka, sve su opasnije. Kaže, da čovjek ne primijeti i ne upozna svoje mahane i grijehe, a Allah ih sve poznaje i vidi. A tako, da čovjek ne priznaje I uopšte zaboravi, tako, da ima. Međutim, Allah te barake od tala vidi. Pa zbog toga ova vrsta ljudi, Allahovi robova, bude kažnjena, iznenada, toliko kažnjena da i ne znaju šta je snašlo. Odjedno, opet je istigo Allahov mekr. Tako, Allahova spletka. I treća, četvrta stvar jeste, ona koju se trebamo bojati, jeste da Allah te bareke od tala nas ne iskuša onim što ne možemo podnijeti. Allahu se utječem od svih ovi, a od ove zadnje najviše. Zašto, braćo moja? Jer ako nas Allah iskuša time što ne možemo podnijeti, to je sigurno znak da smo kaženi mekrom. Allahovom spletkom. Jer Allah neće iskušati roba onim čemu ga što ne može izdržati, tako? Ali kada ti se desi da ne možeš podnijeti, znači da nisi dobio šta pomo, pomoć. To je znak da si kažnjen Allahovom zamkom. Pa onda se ne trebamo čuditi. Tako. Globalno šta se ovo dešava? Jel da ne treba? Nema potrebe. Nego mi se trebamo okrenuti sebi. Gdje smo mi u ovom pojavnom svijetu? Jesmo sigurni od bilo koje ove tačke, braćo moja i sestre? Jesmo sigurni da nas neće ništa od ovog stignu? Jesmo sigurni i gdje smo? Onaj čija sigurnost, tako, bude pozitivna, Allah te barek od će dat mu i povećat će mu iman, povećat će mu jekin. Zato se mi moramo bojati straha od Allaha i od njegove kazne. Ovaj strah će odmah potisnuti sa sobom grešenje. A moramo se nadati u Allahovu milost. Tako. Zato je veoma bitno, braćo i sestre, ako imate kod sebe grijeha veliki, ili mali, evo veliki, o njima govorimo. Molite Allaha za oprost. Nemojte se tim grijesima uzdizat. Šuti. Šuti, možda ti Allah pokrije. Ali ako ti Allah otkrije grijeh na dunjaluku, znak je kazne njegove. Zašto? Šta je dokaz? Kada Allah te bareke u tala na sudnjemu danu, dovede roba i kaže mu, robe moj, Radio si to i to. Je tako? Robe moj, radio si to i to. Pa mu Allah kaže, pokrio sam ti to na dunjaluku. Šta je pokrio? Pokrio mu te greje uzvišeni. Zbog njegove iskrenosti. Traženja od Allaha oprosta za to. Iako je bilo krnjavo, ali se bojo i krio se, pa mu je Allah pokrio. Je tako, na dunjaluku. Pa kad vidite čovjeka da su mu grijesi otkriveni na dnjalku, komu je otkrio? Allah mu otkrio. Sam kriv za to. I ne možeš reći da je nepravedan. I što me ugledaš i? Evo vidli su me. Ne, ne, ne, ne. Allah te razotkrio. Zato što si se zaneo tim grijehom. Ono, Allah će oprostit. Kako znaš? Ovo je glupa nada o lavom milosti. Ko će, ali onom ko se po, pokaje i ko zamoli, a makar imamo kod sebe. Pa je ovaj rok, kad ga Allah počeo da kori, rekao gospodaru moj, teži mi je stid od tebe od vatre. Stid od Allaha. Gospodaru moj, stid me tebe. Gori mi ono džahennema. Čujem ga da huči. Ja nisam radio što sam mislio da tebi moj grije šteti. Ovo je imam, braćo. Nego sam se nadao da je tvoja milost neizmjena i mislio sam da ćeš mi oprostiti, da ćeš pokriti. Pa će Allah naredi, meleci, vodite ga u džennet. Zaista moja milost prevladava moju sržbu. Pa blago onima koji takvi budu. Zato, braćo moja, sakrevajte svoje i badete. Činite ih skrušenim svoja dobra djela. Nemojte se hvaliti njima. I brinite se o sebi. Sad su vremena fitne u čitavom svijetu. Ogromna iskušenja. Sistemi polako, ali sigurno padaju. Allahov mekri čeka. U to nema sumnje. Kako? Šta me briga? Allah kaže u Kur'anu. Nevjernici troše svoje metke protiv Islama i muslimana. Pa će šta? potrošit. Pa će šta? Allah kaže, zažali. Nema više para, gotovo. Pa će, kaže Allah, na kraju biti šta? Po, pobjeđeni. Eto. Ko u ovo ne vjeruje, on je šta? Ne? Nevjernik. Jel on ne vjeruje ovo? Ako vjeruje, on će radit da bi stigao do cilja. Makar Ne na dunjalku, stigo ne stigo, ali u džennetu jesam. Ja sam bio u onom vozu gdje je Ibrahim, onaj što je molio Allaha, gdje je Musa, gdje je Jusuf, je tako? Ilijas, Idris, Jakub, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ja sam bio za taj voz zakačen i evo stigo i ja. Ha, elhamdulillah. Kartu platio. Dobio sam grunt i katastar jedan kroz jedan, evo ga moje. Nema više kud. Završeno. Nema felaha u funalihim, valahum jahzenun. Nema straha, nema tugovanja, nema računa za struju, nema telefona, nema interneta, nema, nema, ne. Rast, ništa ne zanima me. E, jes mi sad dobro. Ali za ovo se morate truditi. Moramo, pardon. Ovo neće samo doći. Za ovo, kaže, više neka se trude, trud. Trudve nek rade, ali tako sefo. Za onaj svijet radi. Za onaj svijet radi. Dobit za garantovana. Profit 100%. Jedan naprema tisuću. Moramo malo ovo europski govoriti. da? Mo, pro, garantovana. I onaj ko je siguran u nadoknadu, on ne škrtari u u da u davanju. Radi. Bo, I opet pazi dobro da nećeš pokvariti. Jer ti radiš djela samo zato što te Allah na to uputio. Allah ti se smilovo, pa ti to sad radiš, njegov si rob. I nemoj se onda kiburit nad onim što si dobio kao poklon od svoga gospodara. Jer može biti laka do dženeta i onda džehennet. Šuti. Nemoj se uzdizat. Nemoj ponižavati njega, njega, nju, Nemoj. Nemoj, nemoj, nemoj. Ne govori ono što nisi u stanju uradit. Nemoj sebe precijenjivat. Kaže uzvišeni, a vijesti ovama provjeravat ćemo. Evo mekra. A vijesti ovama provjeravat ćemo. Ja bi radio to, dobro. Ja ću to, dobro, dobro, dobro, dobro. Hoćeš, inša Allah. I ja i ti. Nemojte se igrati. Uzvišeni kaže ashabima, ako vas bude 20, pobjedit će 200. Ne mogu ashabi. Džaba je i oni osagal. Broj igra ulogu. Pa kaže uzvišeni, vidi Allah da ste slavi. Allah hoću. Sad vam dajem Allah što. Ako vas bude stotinu, 200. Jedan naprma dva, ide. Ha? Znači, asabi su znali svoje slabosti. Iskreni bili. Dolazi onaj pita, kao lao poslaniće, dozvoli mi da činim zinalu. Subhanallah. Ovo su pitanja. Onaj kaže, mogu krast. Onaj kaže, mogu za sebe pita. Kod nas, odmah indirektno ide u jednom džematu kod nas na dalekom svijetu iza brda, tente, tente, tente, tente, i ono za nekog drugog pita. Svi znaju da je onaj drugi, jer nego eto, hajde, i ovaj odgovara, on ne zna, i odgovara, a ovaj se, aj, kaj njemu, svidio, sam ti rekao, šta je ovo? Ponižavanje, vola. I sve pitaj za sebe nešto. Osnova je da za sebe pitaš. Klanjaš i noći namaz. Kad si zadnji put dojio za muslimane? Kad si šta od hajra uradio? Kad si prvi bio u safu u namazu? Kad si, kad si, kad si, kad si, kad si? Ti! A ne drugi. Toliko briga imamo do zasudnjeg dana da nemamo kad spavati, a kamo ne drugo više. Zato, braćo moja i sestre, sebe i vas savjetujem da se bojimo Allaha te barke u pogledu njegovog mekra. Niko od nas nije zagarantovan mu džennet. Niko od nas ne zna gdje mu je mjesto. Nemojte se sami nad sobom uzdidat, a pogotovo nad drugim. Ovo će probuditi u vama skromnost. Znajte dobro svoju veličinu u odnosu na veličinu Allaha Azza Azzaveđel, ono koji vas je stvorio, to će kod vas probuditi skrušenost. A zatim strah od njega, što će poboljšati vaše ibadete i povećati vaš iman učvrstiti vaš teveku, da će vam snagu i normalno suzu i straha od njega. Jer ova suza kad se pusti je kod Allaha skupa. Allaha mi skupa. Allah nagrađuje džennetom. Suzu koja bude puštena u samoći i straha od njega. Nije mogao sakut više ljubav prema njemu. Pa je sam zaplakao. Gospodar moj, i kako te volim, tako mi tebe uzvišeno. I suza je pošla, džennet. Ali u samoći, je tako? U hadisu je došlo, ova je u samoći, sam, niko ne vidi. I badeti dali svoj plod, tako svaki od nas. Ako je temelj dobar, ako su ibadeti dali svoj plod, ako je u redu, ne sikiraj se Allahovog mekra. Njegove kazne. A ako je stigla kazna, to je zato što imaš nešto kod sebe od ovog što Allah te bar getala, zaustavlja mekrom. Allaha molim da poštedi ovoga sve muslimane. Allah subhanahu ta'ala molim da nas učusti na pravom putu, da pomogne džihadi muđahidi, gdje god živjeli, radi, borili se. Allah molim da sjedine srta muđahida u Siriji, u Iraku, u Afganistanu i na svim mjestima da se bore da Allahova reč bude gornja. Allah molim da im svima oprosti njihove grije, njihove ružne postupke, da ih uvede u džennet i na zajedno sa njima. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama, da pokrije naše sramote, da ih sakri, da ih niko ne vidi, da nam oprosti, da nam podari iskrenost, da nam podari ljubav prema njemu da nam omili ibadete, da nam ih sačuva od krnjavosti i da nas sa njima uvede u džennet u svoj milosti i oprost. Alhamdulillahi rabbil alemin, subhanake Allahume bihamdik, ešadu ala lente stakuke na tobulek, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.